eta gaurko berria lenik, bazterrak alegeratzeko, pixka bat, berriz ere osasuna ipatuko dugu. Kakin da azken egun hauetan dena txarra da gure osasunerako, kasik ez gira bizitzen al, eta gaina berriz ere bintzatuko gira emazteen hilabeteko etaz. Badak eta initzek hori eipatze aztuziela bat emaite berk, kaka, odola, eta bon, emazteen problema da hori azkenean. Bakotsak beria intimitatean bere aferetaz okupatzen dena. Ebe ez, garrantzitsua da ere aipatzea eta nik itemaitut itzetaputz nik erabakitzen dut. Eta azken asteetan, frantses gobernoan aipagai zen, zapi higieniko eta tampoinen gaineko zerga eztabaidan zelako, bon, erabaki dute zela premiazko produktu bat, beraz zerga azkarra mantetzen altzela gainean, luxuzko produktuak baitira, zesantza dugun ala ere, petizio bat ere azken hilabeteetan, betetzen egonda, tampaks bezalako enpresek idatz dezaten, haien paketeetan ze produktu baliatzen duten zapi higienikoetan adibidez. Jakin dezaun, produktu kimiko dezberdin hainitz badirelako tartean osasunerako txarrak direnak, baina horiek ez dira aipagai, eh? usaian publizitateetan dena eder eta ongidoa zapi horiek emaiterakoan. Baina ezkezkatu, Argentina ikerketa batek argitu berri du elementu bat, gaur ateratzen da beraz ikerketa hori gure uh, be, edabidetan, gure pantailetan behintzat, Bai, bai, horren beharra ginuen baratzearen garbitzeko glifozat deitzen den produktua atseman dute ikerle argentinarek tampoinen euneko larogeita bostean glifozat delakoa beraz belartzaren hiltzeko produktu lan da Monsantok baliatzen duena eta hemen emazteak baliatzen dituzten tampoinetan ere baliatzen den produktua beraz iduriz argentinar ikerketa unek Ibanek dionaz, tampoinetan produktua, baina kotoinetan edota konpresetan ere ikerketaren arabera produktu hori usu gorputzarekin kok kontaktuan baldin bada landirosa izaiten alda minbizia ere eragiten aldu bikain horretarazin nahi ere bitze zireitzu fiaurerekin kronikalariarekin aipatu ginoela joen urtean gai hori Eta alternatibak badirela zapi eh, higieniko oier eta bat aipatzeko tartean kopa edo köp delakoa berrera bilgarria ekonomikoa eta arriskurik gabekoa eh, eta gai hortaz interesatzen balin baziste galderak edo dudak balin maituzi interneten badira eta sunak adibidez eh, webgune frantxez untan FR zang beraz odola idatzi eta lotura simple bat egiteko odolean gelditze eta beraz lotura biziki fina izanen da. Eh, ondoko kantuarekin eh, filme bat aipatzeko Euskal argiaren abadeak edo abedeak barkatu deitzen da filme proiektu hau, diadanek aipatu nautzen joen uste Astean naski. Ideia zein da eh, Euskal Herriko hogeita sei filme egile elkartu dira, filme laburak egin dituzte, Bakotzak letra bat badu, A, B, D, F, G, Eka, Ele, nahi duziena, eta bakotxetik, beraz, bakotxak filme labur beldur garri bat. Agertu du, atera du, eta kantu bat ere bada, hemen txeduziena, Euskal Ahiaren ABDak Euskal abedeak deitzen da kantu hau edo Euskal ahiaren abedeak ubeki erranik. Erran bezala hogeita sei filme egileek sortu dute filme oso bat, hogeita sei letren inguruan eta beraz zazpi provintzietatik eh, heldu dira filme egile horiek denetarik bada, baina gai komuna, azkenean, be, alfabetoa, biztana olertu zien bezala, bakotsak bere letra du uh, abia puntu, eta uh, beldurrezko filme bat osatzea da helburu nagusia. Beldurrezko filma hori estreina ofiziala mundiala, azaroaren bostean izanen da, eta ondotik, beraz, azpi provinzietan ere ikusgai izanen dena. kantua ere bada beraz entzuten duzien bezala. Euskal Herriaren ABDak deitzen dena. Telebista putz, utz, Beldura aipatzeko tenorea da ere asteburu untan, Halloween baita. Baina Euskal Herrian animen gaua, alazera aipatzen den hemen sustatu puntu eusen, anima guztien gauak erra nahi du Halloweenek. Euskal Herrian ere ospatzen zen garai batez, ospatu da, eh, eta be hori du aipatu nahi izan, eh, eibaren lekukotasunak bildu dituzte, eh, adinetako hien den hitzak entzuten dira Halloween Euskal Festa galderazko ikuja. Halloween, bueno, oso hori iten zangure arreian, mutilak, gabian, kalabazak uste erzitusten, ite zizkioten, begillak eta zundurren zunduak eta kandela bat sartzen zioten piztuetan, eta emakumeak errosan joki gesten kale estu batean jartzen zizkioten aile. Zezaten egin jale, paso hori. Eh. Hori, ikusi denik gure herrian, idazkenean, Animen gaua beraz erramezala asteburu untan Euskaldunen festa bat ote zen lehenago estatu batuetatik etortzen den moda hori haintzin zeltiaren eh, artean ere ospatzen eh, zen hilen gau hori azaroaren, og, eh, azaroaren urriaren ogeita mekan beraz larun batean eta bestalde laste gogoitarazten hau zet jota behuari hor gurekin izanen dela teknologia berriak aipatuko ditugu eta interneten munduan zenbat eh, Zainduak giren berriz ere eh, bere kezka berdin haudu gaur ezpaita biziki forman gure laguna berak espikatuko dauku zendako. Horroitarazten hautziet gaur urriaren hogeita sortzia dela, mementuz, eta hogeita sortzi zenbaki horrek zer erra nahi du, atxe hogeita sortzi atera dela, atxe hogeita sortzi aldizkaria uh, hilabetero beraz ateratzen eh, dena komikiak beraz euskaraz, marrazkiak uh, gure artista oberenek eginak, komiki egileek, tartean gure laguna den Marko eta beraz hogeita do ateratzen baita, gaur atsemanen duziesarean, atse hogeita sortzi puntu eus webgunean nahi baduzie osoki aurkitu jakin ere uh, atera nahi luketela eh, ebe ondoko urtean paperean, egunero efemerido gisa hogeiteko marazkiak eta hortarako diru bilketa bat ere egiten utela, karena.eu web gurean, ez da beti errez dena gehitzea, bon, horiek aipaturik, aipatu nahi nauzien ere emankizun eh, berri bat interneten ikusten alduziena kanaldude eta radio kulturak elgarrekin eginduena, baina hori berantago aipatuko dugu seiako gehi guti, hiri hortan hola kantu bat entzuteko demora pixka bat ere ukaren dugu eta guazen teknologia berrien mundu hortara txartuko gira jota beharriak zero zazpi, atxalde hon? Iep, iep, haupi, haupi. Iep, iep, haupi, haupi, ez dut zinez lortuko. Barkatuz naiz mundu hortakoa. Bon, hmm. orduan, gaur keskatu edur duzu pixkat, jota bai, eh, eh, be? Bai, keskatu naiz zenta, ebe, Europa mailan ea initzein josten duen eh, ez bat da, datuen ingurukoa, big data horiek, interneten ibiltzen girelarik, webgunet ezberdinetan edo telefonarekin, aplikazio ezberdinekin. Ebe, biltzen baitituzte enpresa horiek gure datuak, emaiten dizkigun datuak, emaiten ez dizkigunak ere, eta ez dakigu horiekin zer egiten duten eta eztabaida handia da Europan momentu horren inguruan. Usu aipatzen dute jaran itztaputzen nire kezkatzen nau jaran. <laughs> Baina, uh, eh, wala, Lege numerikoa, ordean? Hori da, eta ara, lege numerikoa ari hortatik, eh, ari dira, hor frantziako gobernuan eh, prestatzen lege bat, eh, pixka bat eh, mundu numeriko horren legeztatzeko, orai arte hainitz utxune baita. Eta hortan datu horien problematika, eh, hainitz agertzen da, eta hori da puntu garrantzitsuetan netarik bat datuak babestea. Interneten ibiltzen iraik biltzen dituzte datu horiek guziak, jakin gabe zendako haiek ere baliatko dituzten, eta pentsatuz, ba, berantako erabiltzen ditu. Stokatzen dituzte, edo? Eh? Stokatzen dituzte, eta pixka bat horren inguruan gardentasuna ekartzeko gogoa bada. Hori da, lege numerikoa? Lege numerikoak hori buruz nahi luke joana. Datu horien eh, babestea, makizu zerrenda luziak eh, bai dituzu webune mm. batean eh, izena emaitean, sobera irakurri gabe ere. Zuinioz irakurtzen, eh, uste dut. Baina, ara, hori informazioa ukaitean lehen gauza da, eta ehm, administrazio publikoak edo zerbitzu publikoak erabiltzen dituzterarik datu horiek, gardentasun osoa itzemaiten dute lege hori pasatzen balitz, baina lege horrek baitu. Beste, hainitza, tal, eta berezitasun bat badu. Tartean eh, parte hartzailea ez? Tartean parte hartzailea, eta hori da bizkin tezgarria nik uste, egin dituzte proposamen batzu, landu dute erege proposamen bat, eta sortzi mila bosteun proposamen desberdin uh, atera direla. Adibidez? Eta adibidez... E, eh, SMS bidezko pagatzeak errestea proposatua izan da, batzuk proposatu dute, dibidez eh, elkarte karitatiboen dako, gehien bat. Beste proposamen bat? Proposamen bat, eh, azte eskubidearen inguruan ari dira initzea, adin ah, gabe entzat. Uri da. Bai, nola uh, adin gabeak egirarik, hemen urte baino gutiago, azte eskubide bat izanen da, nahi du webgune batean, egan dugu Facebooken, edo Instagramen, edo nahi duzun guzia. Galde egiten Hemen sortzi urte aitzin sartu dituzun datuak edo bildu dituzten datu guztien ezabatzea. Ara, hori galdeikten alduzu, gehiago balin bat duzu, behaz, emiretzi urtetan eh, zozokeria bat ezagri balin Instagramen edo Facebooken, hori ez da ezabatzen alko. Ez da baitez bada ikus gari, baina enpresak beretako atxigitzen ditu. Afruxa da internet horterako, eh? <laughs> jotzen duzularik zure izena dibidez, agertzen dira zure argazki zahar batzu, edo... Uste baitzin manken doazten ditora. Eta agerpen edo hitz batzu zureak, eta betirako hor dira, atxikiak dira, eta denek irakortzen dituz. Bai. Alde hon bat eh, datuen eh, atxikitzeari eh, buruz, da zerbait sartu duzularik nun bait, ebe zurea da eta bortxatuak dira zuri ustea adibidez gorde balin baduzu interneten e, zure telefonan ziren argazki guziak, bideoak edo nahi duzun guzia. Bada beste gauza problematika bat, Facebooken hil ondoan uh, zer gertatzen da, hori ere hainitzetan aipatzen dena afera bat, kondua ez eztatzen den, kondua uzten den beste pertsona bati kudeatzeko, menaldi gisa, kondu hori nori uzten den, hori eh, legea pasatzen balitz eh, Facebookek adibidez eta beste webgunek galdeginen dute inskripzio momentuan uh, zer egin nahi duzun hiltzen bazira eta nori utzi hori eh, alde horren kude antza edo ezabarazi. Bo, probosamenetan... Eh, eta bat dira bastartuak izanen dira, gai? Bai, ordean, batzu baztertuak izanen dira, bai? Bai, segur zenta problematikoak dira, da uh, eh, batzuak prosatzen dute talde akzioak egitea hor kontra, hor baduzu duzulaik arrazo bat, hain niz personek balima dute, momentuan kontra egiten alduzu, baina bakarrik kalte materialak balima dira, eta jakin ez ikasik dena desmaterializatua dela, hor bada arazo bat eta zabaltz hartze hortan, e, problema bat e, ekarriko du, hor ez dira baita espada ados, biztan dena ez dute dirurik galdu nahi, hor hori pixkat e, kolokan da, eta gemer da beharko duela bai ez datu ondotik, eh, lege hori, bai. eta parlamentuak edo estuakien Eta beste galdera bat e, egiten dena da, joko bideoen berestea, e, orai hartio sailkatua da, joko bideoak sailkatuak dira, diru joko eta sorte jokoen uh, eh, je d'argent edo azar eh, delako kategoria hortan eta horrek hainitz eh, kezka sortzen ditu eta hortik ateratzea galde egiten dute pertsona batzuk dena diru gehiago ekartzen dio estatuari horrek ordeon Pentsatzen dugu, ez dela inen? Ez dela inen. Dena konpritu dut. Itze Bon, hori aparte, aplikazio bikaina? Aplikazio bikain bat, eta agituko zitu, izenak zarra maite badu ere. Paso joan, edo bai, realde horiak denek baduguna etxietan, edo ez. Paperean. Ba, atez ate saltzen direnak. Ez dira aplikazio, saltzen. Ez dira saltzen, emaiten dira. <laughs> emaiten dira, beharrik. Eta aplikazioa baski interesgarria da, zenta norbaitek deitzen zaitularik, instalatu balin baduzu zure telefonean. Uh, telefono finko batek deitzen zaituelarik, interneti lotua balin bazira, agertzen du eh, deitzen zaituenaren izena. hor. zure medikoa. Zure medikoa edo... E, ados, beraz, hori, hori eh, alde horien aplikazioa zuk baduzu eta praktikoa da? Eta bizki untsa ibiltzen da, erretxadara biltzeko, fitea bian da, eta ara, gomendatzen dutan aplikazio bat. Fite, fitea bian deno, bikaina da. Bai. Nostalgik nostalgiaren tenorea orain jota warrior zero mhm. zazpi. Alai. Izi garaiaz eh, baliatuz, eh, nahi da zuten esperientzia pertsonala aipatu, nola ikasi dutan, izian eta horien ene lehen Nintendoarekin zen, eh? pertsa zunt beste ere, nola ikasi dugula, Duck Hunt jokoa. Bezer zen jokoa, Ebe, astapenean, sakurtipi bat sartzen zen, do, sakurtipi ertain bat, eh, sartzen zen e, planoan, jauz egiten zuen txasuen gibelean, gordetzen zen, eta hor, ahateak, ahateak ateratzen ziren. Ahateak. Ahateak, bai. Atak. Entzuten dira, atak. <laughs> eta bat ziren, alako plastikazko do, pistola bat, eta tiratzen ziren, eta behar ziren, ahateak hil. Uh -huh. Interesgarria edo lizu, Biziki interesgarria eta... Eta horai hartio dena manetekin egiten zen eh, garaian. Hor, pistola batekin jostatzen zinen, zure pantailari buruz uh, eginez, eta hori aski irabultzailea zen ah. garaian. Akort. Baina arazo bat bazen, zure zakurra, behazkinen gaiztua zen, zenta utse egiten zure zibla, utse egiten Zure zibla, atea egiten zinuelarik trufatzen zen. Hala, <laughs> ah, sakura, iris, sakura iris, hala, zutaz ah. trufatzen. Hala, agian ez da hola, egiazko iris dako. Uff, ados. Hala, aski gaitzigarria da. Eta bukaeran, ebe zen ziren ahateak eta musika hauen zuntzitaiken. musika ona da, eh? Bai, biziki musika ona, baina horrek nahi du galdua duzula. <laughs> Ados, Aski negatiboa da. Ah, nik alegera maiten dut. Ados, Duck Hunt lehengo joko bikaina, gaur egun ez da be olakoik atxamaiten dut, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, komplikatuak dira denak. <laughs> Jota be, warriar, zero zazpi, zikusitugu bakian, eduriz desesperatuaz ira gaur. Bai, bai, bai. Eh, triste. Zer duzu, ez da agiago aplikazio berri gomentotan, <laughs> ez da eski berri kontzari? Baik zer den, popcorn time bukatu da. Ah. Hori da streaminga ikusteko? Streaminga ikusteko programa bikaina, torrentak eh, hartzen zituenak, biziki kalitate honean ikusteko filmak, eh, eta hori desegin da, eta horregatik tristezia. Eta hori zendako, zenta sortzaileak elgajen artean kesiatu dira batzuek nahi zuten horrekin dirua irabazi, besteek ez, eta erabaki dute hortan bukatzea. Triste da. Eh? Adus, ulertzen dut beraz, orain zergatik ziren. Aio. Be, kura iaon, ondoko aldi arte. Eta internet munduan gelituko gira laster, Marga Forestieren iritziarekin interneten uh, ikusgaiden bideo beldu, garrita bitxi bat aipatuko dauku. Eta bestalde gure gomita gaur Euskal Konfederazioko Sebastian Kastet izanen da. Atzo, Frantziako senatuan eh, bozkatu behar zuten eurokarta, izkuntza gutituen eurokarta. Eta gibelerat bota dute askifite, sorpresa guti, eskoina delarik hor nagusi sozialistek proposatzen zutelarik hau zedioko politiko ere gibelean Euskal Konfederazioak agiri batez eh, bidez salatzen du duena hori dena ipatuko dugu bostak eterdi mementuz Euskal iratietan berriak zurekin bernadetar gain. Duela amasei urte, frantziak izenpetu zuen hizkuntzen aldeko ituna ez da gauzatuko, hori erabakidu atzo frantziako senadoak, senadoan presentatua izan den lege proietuaren bidez, gobernuak nahi zuen Frantses konstituzioa aldatzeko bidea ideki, izkuntz gutituen aldeko eurok sartaren gauzatzea onartzeko, bainan gehiengo bat kontra agertu da, departamentu untako senatu jakoren alde ziren, Frederik Espainiaken hitzak seiak eta Ondarribikoa jantzale bat hilda itxasuan istripuz barda, iduriz antxoa arraintzan ari zela sarea botatzean urerat erori da eta bere lagunek itoik atera zuten, behogoita hamazazpi urte zituen eta ondarribitarra zen. Frantses eta espanol estadoek merkantziak treinez ere meiteko burdin bide bereziaren proietua berriz maigainian emeiten dute, liletik gazteiz aldiuntan kamiunak treinetan garaiatuak litaizke, berri hori alen vidaliz frantziako garaioetako estado segetarioak emandu bordelen goizian, Atlantikoko ardatzaren foromean Europaren garapenaren zat beharrezkoa ikusten du olako proietoa. Euskal Herriko jantzari beste indar bat emaiteko xedearekin, esperientzia bat eginen da Siberuan, IDB jantza federazioarekin joanie txebest Siberotar jantzariak, jantza ikasketak, liseuan proposatu ondoan, Siberoko jantza eskolen itzulia abiatu du, eta helburua da bilan baten egitea eta jantza taldeen laguntzea, beren egunguzitako ahanguretan, eta bada esperantza eh, proieto horrek batekin jantzaren indar berritzeko. Getariako Didier Uranga eta Patrick Etxaideek defendeatuko dituzte Ipar Eskualeriko koloreak aurtengo munduko mus xapelketan, haste undarrean hasiko dira partidak, Argentinako Mar del Platan, hamabi pare izanen dira leian. Astezken honteko kanpoko mintzaldien saioan, entzuten halko dugu makean joan den igandean iraganden amnistiaren eguneko ekitaldia. Kantari, musikari eta bertsularien artetik, eskualeriko eta eskualeritik kanpoko lekukotasun frango amnistiaren alde. Tomi Makierne Irlandara, Jean Felix Akwabiba Korsikara, Gabi Mueska Presoia, Ale Henriar Autetxia, Sendua Amnistiaren Aldekoa, Naia Lakroa Antolatzailean izenean, eta Lorentza Beirri Presoaren Gutuna. Amnistiaren eguna, kanpoko mintzaldien saioan, astezken agatsuntan, behatziontan. Errepika, biara munean irureiko irratian, oren batean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin. Zer izkutatzen duen, Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terditan. Nere baitan pizten diren bazter mire esgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat Eta gaurkoa donostirin izanen da berriz ere bere bidea segitzen eh, dute gure bazterrak emankizunean eta jakin bihar goizean ere goiz berrin. Aurten amar urte ospatzen dituen lurama aipagai izanen dela gomita ilan patxitiko iperekin. Hala, denak badakizkizie eta justukin ebaituzie galderak edo harrak egin manera desberdin hainitz badira beti sare sozialen bidez Facebook Twitter edo ta telefonoz. Zure irratiarekin komunika ezazu, goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikusten ari zirena, kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi-zazpi sortzi, bost bat 6, bederatzi 0. Iratia elgarrikin egin ezagun. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, putz, itzeta itzeta itzeta putz, itzeta putz, Prentsa, aipatzen dugu orain, op, mikroa berrizuntza dut, eta berria puntu eusekin abiatzeko abortua aipagai hemen gainagusi. Sare publikoan abortatzea ahalbidetuko duen dekretuaren zirimorroa aurkeztu du osasun bideak. Eh, Nafarroan gira beraz hemen, seksu eta ugaltze osasunari buruzko foru dekretuaren zirimorroa aurkeztu du Nafarroako gobernuko osasun departamenduak abortua sare publikoan egiteko aukera emaiteaz gainera laguntza bidezko ugalketa zerbitzu publikoa eh, bermatuko die sexu bereko bikoteei eta bikote kiderik gabeko emazteei gauzak aldatzen dira Nafarroan. Nafarroako beste gai bat ere berrian bigarren gai gisa, Nafarroako gobernuak ez du kasazio elegiterik jarriko silbetiko arrobiaren epai, epaiari uh, diadanik aipatu ginuen ala ikusten zen uh, e, gertatuko zela eta konfirmatzen da uh, Isabel Elizalde kontseilariaren arabera zerbitzu juridikoek argi utzi dute ere kurtsuak ez duela aurrera egiteko aukerarik berazor uh, silbetiko antzeri pagadi anahobia egiteko uh, magnetiz den Navarra enpresaren proiektua bertan bera utzi zuen hauzitegiak urte Gerrako borrokaren ondotik beraz hemen berrian aipagai. Beste gaiak ere berrian, eh, Kolombia eta be, bake prozesua, alde suetena negoziatzia proposatzen du Santosek Farki, eldu den urtea asterako akordioa lortzea du helburu Kolombiako gobernuko presidenteak, ziz gaur bertan, lau gerilari hildituela armadak eraso batean, eta bestalde, lil eta gazte izartean, kamioinak trenez garraiatzeko proiektua abianda berriz ere berriantxe eta sunak. Abiadura trinetik, abiadurako internet aipagai argia.eusen. Bi abiaduroko, abiadurako internet ezartzeko zirikitua edekidu Europako Parlamentuak, interneteko neutraltasunak abiadura berdina ziurtatzen du kontuan izan gabe hartzailea, igorlea edota bidalitako informazioa. Hemen gik guzientzat setasunak argian. Espainiak indar juridikoarekin erantzungo dio Kataluniako deskonexioari, Katalunia runz aipagai hemen eh, argian, ruitaraziz beraz eh, be, Katalunia Kataluniak bere bidea segitzen duela, independentziarun, zatzo gure gomitarekin aipatzen ginoen bezala, eta uste baino lehenekin dio Kataluniako legibiltzakak Espainiarekiko deskonexioari, eta beraz uh, zazpi gako proposatzen ditu argiak ulertzeko pixkat bide hori eta aktualitatean ere Katalunian gaur atxiloketak anarkisten kontrako operazioa agindu baitu auzitegi nazionalak Bartzelonan eta hainbat lagun atxilotu dituzte autogestionatutako guneak ere miatu dituzte 2008an mugimendu anarkistaren kontra asitako Pandora operazioarekin lotu du oraingoa eh, eta hori espikatzen du Kataluniako generalitateak eh, operazioaren astapena beraz 2008an izan zena hauzitegi nazionalak, helburu terroristak dituen talde krimindialean parte hartzeat leporatzen die atxilotu guai sustengu hainitzere ikusiali izan da gaur Twitteren edo sare sozialetan. Bye. Betizua aipagai aldizkazeta puntu eusen behi ahaza arrisku da, joen astan aipatzen ginen bezala gure gomitekin ere. Arrantzale ondari bihar bat zendu dela ere aipagai, berrietan aipatzen ginen orain txetan, sarean trabatuta gelditu da beraz eh, itorik arrantzale hau, eta bestalde egoitze urrutiko etxea dei jauzitegiaren aintzinean izanen da, ostegunean... Eh, abenduan beste hauzi bat ere ukanen du. Media bazken erri eh, elkargo bakar bat eh, zazpi galderetan proposamenaren inguruko zazpi galderak eta erantzunak proposatuak dira beraz eh, kasetan eta bestalde laben salak eta sindikatuak salatzen du beraz enpresen privatizazioak ondorioak ekartzen dituela publikotik privatizaziorakoak hiru eriotza langileen hiru eriotza eragin dituela media bazken aipagai beraz. Eta bukatzeko zuduestekin, bigei nagusiten hori untan, uh, eh, olo ole honen barkatu desagertu zen emaztearen kasuan eh, e, baita txilotu luketela iduriz eta bestalde erkokain denetan aipatzen dena Frente Nazionaleko eurodiputatu baten lekua afera untan iduriz pertsona batek balukelako zerbait hor leku garrantzitsu eh, beraz hori aipagai da gaur erramezala Hale, ez da ordina gailua blokatu, baizik eta soinua, ez dut, eh, Marga Forestie Zuri Itza. Soinu berezi hori bideo batena da, uh, azken hauetan internetan ibiltzen dena, eta polemika sortzen ari, de, ari dena. Bideo aski misterio txua da, egia astapenean beldurrezko filma baten anuntzioa iduridu. Pertsona bat e, ikusten da, sutik, osoki beltzez jantziak, eta bere horpegi ere ikusten. Maska bat badu, gas maska iduriko bat, moko luze batekin, pixka tiztuhi beltza garaian medikoek zuten e, maska hori. Bo, deus gari, baina pertsona hori etxe erdi suntzitu batean da, tokia utxa da, abandonatua bezala. Baina zerk du polimika sortzen, Ba bideo hori mezu gordez betea da, iduriz bideo kriptatu litaike. Eta irudi hauen eh, misterioa ezin ulertuz, interneteko erabiltzaile batzuek soinua ekspektrogramuan pasa dute. Bideoaren soinuak sortzen dituen eh, irudiak eh, lortu dituzte, eta esaldi batzua txeman dituzte, You are already dead, edo kill the president. Eta besti irudi bat ere ateratzea lortu dute bideontatik hau da buru ezur bat. Eta iduriz, Barak Obamari zuzendua zaio, hori dena. Bo, batzuek beldurtzen hasi dira, hipotesia dostuena, hau da, Dan Brown idazlaren Inferno Liburua filmatan emanen dutela, eta bideo hori beraz eh, pixkat auge gustu bat izango litzateke. Alta, galdera ikur bat, Hollywoodeko estudioek ez dute Obama hiltzea mehatxatzeko iturarik, egiazko mehatxu, komunikazio kolpe, ez dakit. Edo zen gixaz, argida bideo horrek gik guziak postu dituela. Eta zuere berdin marga, milesker, hemen txeginuen beraz bideo bitxikeri hau laster, gure aipagaietan Sebastian Gaztet erran bezala eh, Europako karta, euro ituna, izkontza gutienua, eh, gutituena, frantxez gibelerat bota duena, bainan mementuz eh, itzeman bezala. Emankizun berri bat aipagai ertzetan deitzen da, musika emankizun hau, eh, de eta radio kultu, Kultura kelgarrikin eh, ekoitzi dutena hilabetero beraz talde bat gomitatuko dute. gauan ikusle eta entzulek buzieri eta ongietu hi radiokulturak eta kanaldudek elkar lanean ekoiztutako ertzetan musika eman Hila Ila betero, talde bat gomitatu eta horiekin sola saldi bat eramanen dugu. E, zuzenezko musika zatiekin e, tartekatuz. Eman gizununen elburua Euskal Herriko musika ekoizpenen anistasuna erakustea eta elgarrekin memento goso bat pasatzea. Hala, hemen espikatzen duen eh, bezala eta beraz tartean galderak eta musika. Eta elgarrizketa hau eh, beraz egin baino lehenago, erran daukuzue zue urrengo, zuen urrengo lana, bon, geroago obekia ipatuko duguna, izan entzela beraz mainstreamagoa, beraz publiko zabalago bati irekia, beraz nahi nuen jakin zergatik zuen estiloa aldatu baita, ala zuek jotzen duzen estiloa pixka bat demokratizatu baita. Ba, nik uste pixka bai da gehiago demokrat dizatu indalako, ez? E, nik naiz, bueno, egia esan hasiera baten niken enun jotzen, baina bimila eta amarren, amarren gurun nazi e, rock instrumentala entzutia zan ezin eretetan, ez? Eta guain, baten, bueno, bat baten ez, ba, urte hobekin, derrepente, ba, talde askoa zidea teatzen, estena bat sortu da, e, bai internazionalki eta bai nazionalki. Irana ez deitzen da talde hau eta beraz eh, gomita berezia eskuratu du taldeak, euskal taldeak ertzetan deitzen den musika emankizun eh, berri untako beraz lehen saioa gaur redatu dute kanaldude puntio teben, jamezala kanaldude eta radio kultura kelgarrekin ekoitziko duten eh, emankizun berri berria hilabetero talde bat gomitatuko dute elkarrizketatu eta tartean beraz eh, kantuak zuzenean uh, grabatuko dituzte bideoan eta irratian ondotik entzuteko gixan ertzetan deitzen dena. Bostak eta berrita sortzi dira orengoan gure gomitari loltzen gira. Itz putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Euskal irratietan. Eta atzo aipatzen gina utzien bezala, euro itunari buruzko eztabaida iragantzen, frantxez uh, eh, senatuan, eta eh, ba, horri uh, ikusten zen bezala, hori gaiten aldugu, uh, eh, be, kontra bozkatu dute, uh, eztabaidarik ere ez da izan, Euskal Konfederazioak ere erantzuna izan du agiri baten bidez, atxalde untan, gurekin dugu, Sebastian Kastet, atxalde hona. Atxalde hona. Ordian, bozkatze hori, iran bezala, uh, be, izkuntzeri begirako eh, karta famatua, euro karta uh, bultzatu nahi izan du Christian Tobirak uh, bozkatzearena, Europako euro karta famatua, eta beraz, frantxez senatuan gibelerat botada askifite, sorpresak guti azkenean hemen. Bai, hori da, eh? behar da sorpresari gabe iragandera atzoko ez da bai da uh, laister uh, eskualde hote eskuneak ditugu, eta eskuinak uh, ez dio oparirik egin nahi izan uh, eta beraz uh, prestatu zuten uh, galde hori, beraz uh, berro mairu marratxo hiru artikulua ez ez tabaidatzeko, beraz uh, eh, pasada eta ba, sorpresa handirik gabe, bai. Eh, eta uh, guk errenen genuke soan konfazioetik agian dira azotik atela den eh, puntu uh, baikor bakarra nun bait, zeren uh, soan konfazioak aspalditik du uh, artikulu horren uh, lanjero uh, artikulu horrek biztan dena horretzen garen bezala uh, imposatzen baitu uh, frantzisa, beraz, Eh, besteak beste egitarrei eh, ikuko dituzten harremanetan. Beraz, eh, gaitzer eh, hori da mm, puntu uh, positibo bakarra, eta mm, bain beste aldetik, bon, pixkat uh, aserretzen uh, gaituena da, ikustea beste behin hor uh, atzo idu denez uh, ezkerra alitu bidea alderdik edietan, eh, argi, argiki mintzatzeko eta beste behin du jende izkuntzak uh, eh, erabili beren eh, interes uh, politikoen dako. Mm -hmm. Beraz hori uh, hontxarazen dugu. Alderdien arteko jokoa, beraz uh, azkenean eskerra eta eskuinaren arteko jokoa, be, batari kontra egiteko bestearen erantzuna, hori da saratzen uh, duziena. E, neri gogora heldu zautana ere, uh, dena ilun ikusten baitut ere batzutan, behinan sozialisten bazakiten ere berdin proposatuz dena den hori momentu untan senatuan uh, kontra joanen zirela, beraz hor ere sozialistek zoteituzte eskuak garbitu, eganez beguk proposatu dugu, ez da gure falta ez bada bozkatu. Bai, hori da ahunt, beraz, uh, Oland bi posibilitate zituen, edo erreferendum bat egitea, baina uh, pista, pista hori diurratuz, bazakien hain zinetik, uh, jendeak uh, ez diola erantzuten galderari, baizik eta galdera pausatzen duenari, beraz, hor, bazakien ez erapastuko, eta bigarren uh, okera zen, beraz, uh, testu hori asamladan eta gero senatuan uh, onartzea, eta gero kongresua bilzea Baina, diosun bezala, bai, uh, sozialistak, uh, sozialistek uh, ongi bazekiten eh, ez zera pasako, eh? senatuan Xen, eh, eskuinak duerako gehiengoa, eta nun bai, bai, eh, horfegia uh, suritu du, uh, ni uh, entxeatu naiz nire, uh, nire promesa betetzen, eta eskuinak ez du nahi, baina uh, ez gira, <laughs> gira inozoak ere, eta barakigu ez dira lehen gauza uh, eh, lehenaldia gauzak hola gertatzen direla, beraz uh, guretzat uh, eh, da bai, sorpresa bat eta bai, uh, jarrera uh, da ere bai, mistanena. Mhm. Hor, -hmm. uh, beraz, ramezala senatuan kanpora bota dute, euro karta hori uh, izkuntza gutituena, deitzen duten bezala. Uh, zer pasatzen da orain, lege babesik gabe izaiteak, beraz Euskararen zat, Kortxikaren zat, zer eran nahi du funtsian? Ez egin nahi du, be, eh, borokatu, segitu berko dugura borokatzen, eh, hain zuzen, uh, eh, jonden lanun batean, uh, deierak manifestaldian, edo brotainan, edo oksitainan, aldarrikatu dugun uh, uh, estatutu sagude izkuntzen zat, hori lortu arte, segitu berko dugura borokatzen. Gaur egun uh, izkuntza politikak uh, ez dira behar bezala eramaiten al, ez dira eraginkurak izaiten al, bierra zoin ingatik, bat lege kuadroa uh, eh, eskasa delako, eta bigarrena uh, diru baliabide diru baliabideak ere eskasak direako. Beraz, uh, momentuz ez dugu ez bate ez bestea, ikusi dugu Parisaldean uh, ora, gauzak ez dira mugitzen uh, maila juridikoan, lege mailan, lege di maila, eta uh, biztan dena uh, azken hilabetetako aktu, aktualitateak lurralde kontratuaren negoziaketarekin uh, argi edakutsi beste instituzioek ere uh, akitania eta departamenoa eta estatua uh, ez dute ez dute da nahi sentimu bakar, bakar bat gehiago eman gure hizkuntza politikei ere. Beraz horrek ere uh, horrek berresten du uh, Ipar Euskal Herriak instituzio bat berduela, uh, beden dirua, dirua kudeatzeko, uh, bere izkuntza politika uh, garatzeko uh, Ipar Euskal bertatik, eta gero, ba, guk segitu berko dugu borrokatzen gizaguziz, uh, lege uh, aldatzen, mm. aldatzeko. artean, nola landu azkenean hizkuntza politika hori? Ba, men gauzak eh, mugitzen ez dino Parixen, guk uh, eh, gooroitzen gira an eh, gobernantzari buruzko uh, gogoeta baten ondotik, haute txen kontseiloak haipatu zuera uh, negoziatzia estatuarekin, uh, regim derogatuak, uh, euskara hizkuntza ofiziala izan berzera. gauza banira mugitzen palixetik, bon, bederen uh, entxea gaiten ne, negoziatzen olako, olako kuadro bat uh, behar bezalako hizkuntza politika eramaiteko uh, ipar euskalegian. Gero argi da, hor eh, bezala, uh, momentuz uh, ipar um, ehm, antolatua da elkarte moduan, e, horrek dituen mugak guziekin, eta zadudarik eh, e, eh, instituzio bat ukanez gero, pixu gehiago ukanen genukera, e, behantzu zen, aipatutako regim derogatoa hori nintu zaiteko. Mm. Justuki lehen aipatzen zinuen eh, hauteskundeak uh, horbiltzen direla abenduan, eskualdeko hauteskundeak eh, beraz, eh, baliatzen aldiria uh, olako hauteskunde horiek uh, alde batean edo bestean presio emaiteko? Bo, hemen aski, uh, aski zailara, eh? Iparroskia uh, ez baita ez baitu pixuan lirik eta ez baitu gauzainiz horrezkatzen akitania maidan. Baina agian e, Bretania bezalako eskualde batean, bai. E, hor, e, bon, barakigu lurralde izkuntzen gaiak iniz mugitzen dituera autetxiak, eh, sozialistak eta republike, republikean taldekoak. Beraz, bon, agian, voilà, lurralde alen konfigurazioak emaiten dio, emaiten die Bretainaren Bretain ba, nahi pisu, pisu handiago bat mm -hmm. uh, erabakietan uh, eragiten, uh, eragiteko. Mm -hmm. Hemen zailago akitania handi horrek ilan? Hori da, hori da. Eh? Kusi dugu eh, buruz edo beste, beste gai batzuetan ere, eh? buruz, bon, uh, kusi dugu uh, Ipar Euskar Egea kontra denaren, ruse uh, arrunt, arrunt aldera, uh, baitaki uh, elduera... Ez duela bosa iniz galduko, uh, eh, iparre hoxe derrian. Mm -hmm. Be, xegurtatzen, xegurtatzen, era bere, berriz, bere postua, po, lor, beste, <clears throat> beste departo Mm -hmm. Ados, Euskal Konfederazioko Sebastian Kastet beraz gurekin eh, ginuen atxalde untan, erramezala, aipatzen ginuen atzo Frantziako senatuan, eh, begibilerat botaden proposamena, euro karta horren ez izenpetzeko eta ez tabaidatzeko jadanik. Mi esker gurekin egonik. Mi esker. eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta laster seiak izanen dira iru muruan berri enten hori Euskal Irratietan, <laughs> musika pixka bat, eh, talde bat berriz itzultzen dena, Hautsa berdin ezagutuko zie taldearen izena Peire Manz. Peire Manz. Yeah. Tiremantz deitzen da talde hau gorka hor bizu beraz berritxarrak taldekoa ezagutu duzie. Imano Ubeda ere tartean da, de abroak teilatuetan. Edo eta bidertzean, kasbadeko haritz beristain eta balerdi balerdiko marino goni beraz, oiek denak talde berean Peiremanz. Eta bihar musika giroan ere geldituko gira gurekin izanen baitugu Fred Beruet eta bihar lau taldea ipatuko dauku eh, disko berri ateratzen baitute eta kantuzkantu ere pentsuta ipatuko dugula Maia Muruagarekin ostegunero bezala, seiak euskal irratietan.